Mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem o onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Još jednom lijepi pozdrav svima vama, poštovani slušatelji. O zaštiti prirode nikad nije e, suvišno govoriti, pa ćemo mi to učiniti u sljedećih pet minuta. Riječ je o sponzoriranoj emisiji, vjerujem da to već znate, ekološke udruge Krka, a s nama je evo e, voditeljica udruge e, Inga Kukolj. Dobar dan. Dobar dan, lijepi pozdrav vama i vašim slušateljima. Evo i danas ćemo malo podsjetiti naše slušatelje koliko je važno brinuti se za okoliš i koliko je zapravo važan ovaj zeleni telefon. Tako, evo još jednom i kroz ove emisije i kroz druge projekte e, pozivamo sve građane da vode brigu o okolišu i prirodi i da nam se jave naravno na e, ovaj broj telefona što je istaknut na zeleni telefon da prijave bilo kakvo onečišćenje, problem u okolišu, e, prirodu i onda mi naravno zajedno u suradnji sa svim nadležnim institucijama pokušamo riješiti te probleme. Logično je da najviše poziva imate iz Knina, međutim ne samo iz Knina, tako, evo, upravo i zbog ovih emisija, e, najviše do sada, do prethodnih godina smo imali poziva iz Knina, a sada se nekako javljaju građani iz cijele županije, pošto zeleni telefon nije za samo Knin, nego za područje cijele županije. Tako da smo imali e, u zadnje vrijeme dosta poziva s mora, evo, zadnji slučaj je bio primjer u Rogoznici, gdje su nas, malo da opišem slučaj, nazvali građani da e, jedan susjed nagomilava godinama ogromne količine otpada, da su se javljali raznim institucijama i nikad problem nije bio riješen Nekako mi smo odmah nakon toga naravno napisali ovaj e, zahtjev za intervenciju i komunalnom redarstvu i raznim službama koji su izašli na teren i taj otpad je saniran, odvežen i dobili smo fotografije kasnije da je riješeno. Tako da kažem, još jednom pozivamo građane, građani sami prijavljuju, ali možda nekad ne znaju kojoj službi se treba obratiti, koja je direktno služba zadužena za koji slučaj, a drugačije kad se zovne, kad osoba privatno zovne, a kad se to radi ispred nekakve institucije ili ekološke udruge onda ima nekako na veće značenje, već, veću težinu. U svakom slučaju evo, ovim primjenom ste dokazali koliko je bitno zapravo da građani prijave, a vi onda dalje reagirate. E, tako je, znači u, uvijek volim napomenuti da je kao i generalno u životu, tako i u zaštiti okoliša važno, su svih. Od samih građana koji su najvažniji, koji trebaju biti odgovorni, čuvati okoliš, pa onda i do gradskih institucija, komunalnih redarstava, ekoloških udruga, medija, e, svih ostalih, jer jedino zajedno možemo napraviti dobru stvar, pojedinac sam teško. Često smo u našim emisijama, kad govorimo o ekologiji u našem području, govorili o raznim e, točkama na našem području. Međutim, e, što je trenutno trenutačno, što biste trenutačno istaknuli kao najveći e, problem? Pa evo, u zadnje vrijeme nas e, najviše građani zovu vezano za auto olupine koje se nalaze na javnim površinama. Mi smo uputili dopis e, gradu Kninu komunalnom redarstvu, e, izašli čak na teren i poslikali, moram priznati, zabrinjavajuće velik broj mhm. tih auto olupina koje se nalaze i na parkingnim mjestima ispred zgrada gdje zauzmaju parkingna mjesta, a što još gore nalaze se i na zelenim površinama i na recimo tratuarima gdje prolaze pješaci, prolaze mame s kolicima, prolaze osobe u, u kolicima, tako da ometaju e, i normalno funkcioniranje i hodanje pješaka. шага. Pa evo, mi još jednom pozivamo, apeliramo na građane koji nas slušaju da jednostavno uklone ta vozla. E, čak mogu, postoji ovdje i tvrtke u gradu koje otkupljuju to staro mhm. željezo. Znači, jednostavno, oni dođu po te olupne, mogu nešto i zaraditi, da ne čekaju komunalne redare, da ne bi dobili kazne. A evo i komunalno redarstvo, znamo da su uvijek u guži, da su ogromne količine posla, ali evo, pozivamo ih da izađu na teren i da stave nekakva prvo upozorenja, možda pa kasnije ako se građani ogluše, nažalost i kazne. A evo možda i ovo može biti jedno e, upozorenje, ne čekajte rješenje komunalnog redara, reagirajte odmah. Reagirajte odmah, nije to teško, možete nešto i zaraditi, evo. Eh, evo, pri samom smo eh, kraju Inga, što još reći, još jednom pozvati naše slušatelje, dakle, za sve što ne valja u prirodi, zeleni telefon je pravo Tako je, naravno, nazvati zeleni telefon, prijaviti bilo kakvo onečišćenje u okoliš, ali biti i odgovorni, znači čuvati i okoliš, čuvati naše eh, rijeke, ne bacati otpad, učiti djecu da, čuvaju okoliš, odvajaju otpad i naravno u Kninu postoji, u prošloj emisiji smo pričali o odvajanju otpada, pokrenuti proces od odvajanja otpada, postoje razni spremnici i većina otpada e, se može i sortirati i odvajati. Evo ja bi na kraju zahvalila svim građanima. E, grad je, moramo priznati, dosta i čišći i bolji na njihovom doprinosu u zaštiti okoliša. E, možda evo ako uspiju naši sugrađani e, još koju sekundicu, ako su se sjetili sad nekoga e, mjesta gdje koje bi trebalo riješiti, možda da nas nazovu naš telefon 663700 700 e, dok mi samo ovaj razgovor privedemo kraju, toliko vremena naime imamo. Evo rekli ste poruku, pozvali ste dakle sve da se javljaju na zeleni telefon. Jedna kratka samo usporedba Knin prije godinu dana i danas u čistoći? Pa bolje, mi moramo priznati da je bolje. E, rezultat je to ove zajedničke suradnje što smo spominjali. E, dosta radimo sa školama, nekako najviše preko djece, s njima njih educiramo, onda oni tu poruku prenesu i roditeljima, tako da možemo reći da je bolje, ali se još treba dosta, e, dosta na tome poraditi. I dok naši slušatelji razmišljaju gdje su vidjeli nešto što treba počistiti, mi polako završavamo ovu emisiju s napomenom da je zeleni telefon otvoren e, stalno 072 123 456. Inga, hvala lijepa. Hvala i vama. Ova emisija izrađena je uz financijsku potporu Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske.